Allah təqvalı olmağa çağırıram. Zikr etdiyimiz ayələrdə Allah subhanət Allah hər bir kəsi özünə təqvalı olmağa çağırır. Təqvalı olmaq həm bu dünyada sabit qalmaq, həm də qiyamət günü necat tapmaq üçün ən əsas səbəbdir. Möhtərəm qardaşlar, hər kəsə bəllidir ki, Allah subhanətə Allah nazil etdiyi xəstəliklərə, bəlalara müalicələr də nazil etmişdir. <clears throat> Allah subhanətə Allah xəstəliklər vermiş, bu xəstəliklərə müalicələri də öyrətmişdir. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu hədisdə buyurur ki, Allah Taala göndərdiyi hər bir xəstəliyə dəva da göndərmiş, lakin bilənlər bilir, ondan cahil qalanlar isə cahildirlər. Yəni hər bir xəstəliyin müalicəsi var, onu bilənlər bilir, onu bilməyənlər ondan xəbərsizdirlər. Lakin müalicəsiz xəstəlik yoxdur. Lakin bugünkü gün yayılmış bəlalardan ən dəhşətlərindən biri də insanlar xəstəliklərin müalicəsini doğru düzgün olmayan üsullarda axtarmasıdır. Və bilin ki, Allah subhanətələ haram buyurduqları ilə müalicə səbəbləri qoymamışdır. Allahın haramlarında müalicə yoxdur. Və bugün ən çox yayılmış bəlalardan biri də və bəzən də insanları ona din donu giydirib, sanki dini bir ayin yerinə yetirilmiş kimi insanları sehirbazlara, kahinlərə, pir, övliya və s. adlar altında olan qəbirlərə, daşlara, filanlara sürükləyirlər. Və həmin daşlardan, qəbirlərdən, çürümüş cəsədlərdən, ya da o falçılardan, sehirbazlardan, kahinlərdən xəstəliklərinə müalicə üçün səbəb axtarırlar həkimə getməkdə, iynə dərmanla müalicə olunmaqda İslam şəriyyətinə zidd heç bir şey yoxdur. Bunlar təvəkkülə zidd deyil. Əksinə bu səbəbləri götürməkdir. İcazəli şəri səbəblərdən yapışaraq müalicə olmaq şəriyyətimizə buyruğudur. Lakin ikinci sadalığımız, yəni sehirbazlara, falçılara və bu kimi yerlərə itmək, nəinki haram, günah, eyni vaxtda Allah Subhanahu bağışlamayacağı yeganə günah, yəni Allaha şərik qoşmaqdır. Ona görə də bu yerlərə getmək hökmü haram və qeyri-icazəlidir. Və ən başqa səbəblərdən biri də bu sehirbazlar, kahinlər qeybi bildikləri iddia edirlər və cəmaatı bu yolla aldadır, yoldan çıxarırlar. Əslində bir çox pir adlandırılan, övliya adlandırılan və s. kimi yerlərə göndərilməsi səbəb də falçıların, kahinlərin, seyirbazların birbaşa özləridir. Çünki əlbir işləyirlər. Çünki ortaqdırlar. Çünki hamısı bərabər Allaha şərik qoşmağa dəvət edirlər. Çünki iblis, lənətullah, qiyamət gününə qədər Allahdan möhlət aldıqdan sonra buyurdu ki, dedi ki, mən sənin bəndələrini yolundan azdıracam. Sağından, solundan, önündən, arxasından gəlməklə, yolun üzərində oturmaqla. Və bilirsiniz ki, falçılar, sehirbazlar etdiklərini edə bilməzlər. Cinlərə ibadət etməyincəyə qədər, onlara boyun əyməyincə, onlara qurban kəsməyincəyə qədər. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurur ki Men ete arrafen fesele an şeyin lem tukbel lehu salatun arba'ine yevme İmam Müslim rahmetullah'a rivayet ettiği bu hadiste Peygamber sallallahu buyurur ki kim eğer biliciye sehirbaza giderse ve ondan bir şey soruşarsa eğer ondan bir şey soruşarsa onun 40 gün heç bir namaz qəbul olmaz. Əbu Hüreyra radiyallahu rəvat etdi başqa hədisdə Peyğəmbər buyurur ki: "Mən ətə kahinən fəsaddaqahu bima yəqul fəqad kəfərə bima unzilə alə Muhammed." Əbu Davud rəhməhullahın Əbu Hüreyra radiyallahu rəvat etdi hədisdə bu hədisdə Peyğəmbər buyurur ki: Kim əgər kahinlərə, səhilvəzlara gedərsə və onun dediyini təsdiqləyərsə, artıq Məhəmmədə nazil olana, yəni İslam şəriyyətinə küfr etmiş olar. Həmçinin İmran bin Həsin radiyallahu anhumun rəvayət etdiyi səfəyəməsə vurur. Leysə minnə mən tayyara, av tuyrələ, av təkəhhən, av tükihələlə, av səhərə, av sührələ. Bizlərdən deyil kim əgər tatayyür edərsə, əlamətlərə inanarsa və yaxud da inana gedərsə, onun üçün əlamətlər yozlarsa və yaxud da sehir, sehir edərsə və yaxud da sehirbazlara gedərsə, o, biz, o bizlərdən deyil. Hədisin davamında Peyyəməsən buyurur, وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ Və kim əgər sehirbaza gedərsə və onun dediyini təsdiqləyərsə, artıq Məhəmmədə nazil olana küfr etmiş olar. Hədisi İmam Bəzzər rəhməhullah Həsən İslamda rəvayət etmişdir. Bu hədislərdə e, bundan başqa sayısız hesablı ayələrdə və hədislərdə sehirbazlara getməyin haram olduğu açıq aydın göstərilir. Ona görə kim əgər sehirbaza gedərsə, onun 40 gün namaz qəbul olmaz. Kim əgər gedərsə, onun dediyini təsdiqləyərsə, artıq İslam dinindən uzaqdır. Hətta o sehirbazlar qeyb iddia etsələr də, hətta o sihirbazlar və yaxud da o pirlərdə və s. oturanlar İslamı iddia etsələr və etdiklərinə İslam onu giydirsələr belə. Ona görə də gərək hər kəs öz boyuna düşən vəzifəni yerdə etirsin. Belə insanları sözü ilə, dəvəti ilə durdursun ve elinde hüküm olan insanlar gerek onları elleriyle durdursun. Maalesef büyükü gün böyle insanlar televizyonlarda, radyolarda, internette reklam olurlar. Ve özleri ve çoklu miktarda pullar var dövlət sərf edirlər ki, onlar reklam etsinler. Və nə isə bildiklərini Ki, avam cemaati aldatabilsinler. bilsinlər. Həqiqətən tövhidi olan hər bir kəs, tövhidi olan hər bir kəs onların yanına gedən hansı dərəcənin sahibi olur olsun insanlardan daha ağıllıdır. Və onların yanına yalnız zəif ağıllar gider. Ağıldan naqiz insanlar onların yanına gider. Onlara inanar və onları təsdiqləyər. Çünki Peyğəmbər olan olanın tərifində buyurub ki, onlar birinin də üstünə yüz yalan qoyub danışırlar. və təxminən hər kəsin xoşu gələcək və təxminən hər kəsin başına gələcək, gələ biləcək bir şeyləri danışıb, danışmaqla avam insanları aldadırlar. Keçmişdə olub keçənlərdən bəzi şeyləri xatırlatmaqla cinlərin vasitəsilə və ya cinlərin vasitəsilə insanların gözündə bəzi şeyləri sehr etməklə yarqıflaşmaq, ya buğdanı divara dırmaşdırmaq və s. kimi adlandırdıqları işlərlə məşğul olmaqla insanlara göz bağlayıcılıq edir. Avam cəmatı özlərini aldadırlar. Lakin heç kəsi təəccübləndirməsin onların yanına gedən insanların saylarının çoxluğu. Çünki haqqı bilən insanlar həmişə azlıq təşkil edir. <clears throat> Ya da heç kəsi aldatmasın onların hərdən bir yüz sözündən birinin doğru çıxması. Çünki onlar cinlərdən istifadə edərək müəyyən keçmişdə olmuş məlumatları deyə bilirlər. Və onların yanına gedən insanlar onları nə qədər reklam eləsinlər ki, özləri elm sahibi, vəzifə sahibidirlər. Bilin ki, belə insanlar heç vaxt doğru düzgün elm sahibləri deyirlər. Hətta elm iddia etsələr belə. Çünki sehirbazlar, kahinlər Allah'ın dininde en büyük küfrü etmiş ve yeryüzünde fitne fesat töreden yalancılardır. Ve hemçinin onların etdikləri fitne fəsadlardan bir çoxlarda hər şahid olduğu məsələlərdən əli arvatdan ayırmaq, ailələri körlamaq, kimlərsə barıştırılmış gibi. digərlərinin arasında fitnə fəsad salmaqdır. Hətta bəzən onların fitnələri səbəbindən ailə quracaq insanlar evlilikdən uzaq olurlar. Öncədən gelib soruşurlar ki, məsələn, mənlə filan kəsin evliyinin aqibət nədir? Və o bir yalan uydurur təbii ki, filan-filan olacaq deyə. Ya Allahın halal buyurduğu evlilikdən vaz keçin, uzaq durur bir kafirin sehirbazın dediyi sözə görə. Və onların etdikləri təbliğ dedik, küfürdür, şirkdir. Necə bu Allah Taala mübarədə Bəqərə surəsində buyurur ki: "Və mə yu'alliman min ahadin hatta yaqula innema nahnu fitnatun və la takfur." O kimələk ki, sehri öyrədirlər, hər tomarut hər öyrətdikləri hər kəsə deyərdilər ki, həqiqətən Allah təala bizi fitnə, yəni sınaq, imtahan olaraq göndərib. Bunu öyrənməyin, bundan uzaq durun. Ayənin sonunda Allah buyurur ki: "Və təalləmunə mə yəzurruhum və la yənfəuhum" Onlar özlərinə ziyan olan və fayda verməyən bir şeyləri, yəni sehri öyrəndilər. Və laqad alimu lam yashtarahu ma lahu fil axirati min xalaq. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Həqiqətən onlar çox pis, çox pis, yəni ziyanlı bir ticarət etdilər. Yəni bu dünya həyatını sehirlə keçirməklə özlərinə sonunda cəhənnəmə sürükləyəcək bir əməllər qazandılar. Ahirətlərini qada verdilər. Bu ayə açıq aydın sehirbazlığın, sehrin, kahinliyin haram olmağına dəlidir. Və açıq aydın dəlidir ki, sehir və sehirbazlıq zərər gətirir və heç vaxt onun xeyri yoxdur. Və açıq aydın dəlidir ki, sehir və sehirbazlar və onların yana gedib onları təsdiqləyənlər ahirətdə nicat tapmazlar. Onlarda, onların ahirətdə heç bir payları yoxdur. Və Allahdan istəyir ki, Allah subhanət Allah Bizi sehirbazların, kahinlərin fitnəsindən, şərindən qorusun. Həmin cəmin müsəlmanları. Həmçinin Allah subhanətələ istəyir ki, Allah subhanətələ yer üzündə öz tövfini bərqərar etsin və bütün küfrü, kafirləri, şirki və şirki insanları yönədənləri məhv eləsin. Bütün sehri və sehirbazları məhv eləsin. Əqulu hədə və əstəqrədi və yəqrəsəl müslümin qulləm və əstəqfiru innəhu və qafur rahim. elhamdülillahi hamdel kamilin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'hum bi ihsanin ila yevmiddin. Ve selleme teslimen kethira. Muhterem Müslümanlar, lakin Rabbimiz öz rahmetiyle insanlara bütün hastalıklardan çıkış yolları öyrədir. Və Rəbbimizin rəhmətidir ki, öz bəndələrinə, öz qullarına, hətta sehirdən, sehir baş verməmişdən, ondan qorunmaq üsullarını və sehir baş verərsə, kimsə sehir tutarsa, ondan müalicə olmaq üsullarını da öyrədir. Bütün xəstəliklərə dəva göndərən Rəbbimiz eyni vaxtda sehirdən müalicəni də bizlərə öyrədir. Və hər bir müsəlman Əgər sehirdən qorunmaq üçün səbəblərdən yapışarsa, heç zaman heç bir sehirbazın sehri ona təsir etməz. Heç bir cinin, şeytanın fitnəsi, hiləsi ona təsir etməz. Və bunlardan ən başlıcası və ən birincisi zikirlərdir. Səhər axşam zikirləri, namazlardan sonra olunan zikirlər, yatanda durulan, duranda edilən zikirlər, evdən çıxanda evə girəndə olunan zikirlər və s. Və bunlardan ən başlı, başlıcası ayət-i kürsüdür. Gərək hər kəs, hər bir müsəlman bu ayəni əzbərdən bilsin. Bu Quranın ən əzəmətli ayəsidir, hansı ki, haqqında Peyğəmbər buyurur ki, Mən qara ayət-i kürsü fi leylətin ləm yəzəl aleyhi minəllah həfidə Kim əgər ayət-i kürsünü oxuyarsa, kim əgər gecə ayət-i kürsünü oxuyarsa, Allahın qoruyucusu daim onun yanında olar. Və lə yəqrəbu şeytan həttə yusbih və həmçinin ona şeytan yaxınlaşa bilməz ta sübh açılana qədər. Əgər istəyirsən qorunmaq, bilirsən ki, fitnələr ən çox gecələr nazil olur. Ayətül Kürsünü oxu. Ayətül Kürsü Quranın ən əzəmətli ayəsi olmaqla yanaşı, sehirdən qoruyucu ən əsas səbəblərdəndir. Həmçinin İxlas, Fələq, Nəs surələrini oxumaq və xüsusilə sübh və sabah və axşam zikirlərində üç dəfə olaraq, həmçinin hə, beş, namaz, e, beş vaxt namazdan sonra və s. hansı yerdə də bu zikir gəlibsə, həmçinin Bəqara surasının son iki ayəsini, Əmənə Rasulü bimə unzilə aleyh ayəsini ta sonuna qədər e, bu ayə haqqında Peyğəmbər buyurur ki, mən qara ayətini min əxir surəti Bəqara fi leylətin kəfətə Kim eğer bu iki ayeni yani Bekara surasının son iki ayesini okuyarsa hemin gece o iki aya ona kifayet eder. Yani bütün <clears throat> pisliklerden, bütün şerlerden korunmak için ona kifayet eder. Ve hemçin sebeplerden Euzu bi kelimetle tamme min şerri ma halak duasını okuma. Elbette Peygamber buyurur ki men nesele menzilen kim bir yere gelerse Fekale diyense ki Eûzu bi kelimetle temmât min şerri mâ halak. Allah'ın kamil kelimesine onun yarattıklarının şerrinden sığınırım. Kim eğer bu duanı diyerse lem yadurruhu şey'un hatta yertahil. İn mekâne zâlik. O yerden ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vurmaz. Yani kim eğer bu duanı okuyarsa eve gir bu duanı oku. Məsələ gir bu duanı oxu, işə get bu duanı oxu, səhər yuxudan qalx bu duanı oxu, axşam yataqla girəndə bu duanı oxu. Hər zaman bu duanı oxu və bil ki, sənə heç vaxtı şər toxuna bilməz. Əudu bi kəlimətlə təmməti min şərri mə xalaq. Allahın yaratıqlarının şərindən onun kamil kəlməsini sığınıram deyə dua et. Rəbbin səni qoruyur. Nə göz muncuğuna ehtiyac var, nə pirlərə getməyə ehtiyac var, nə sehirbazlara. o şüəmləri məhv edəcək, onlardan səni qoruyacaq, Rəbbin sənə gözəl, asan, az bir zamanda deyiləcək iki kəlməni göndərir. Onu dua et, Rəbbin səni qorusun. Və həmçinin səbəblərdən biri də, hansı haqqında Peyyəməsən buyurur ki, salamatçılığın səbəblərdən biri də Bismillahilləzi lə yadurru mə ismin şeyun fil ardu və lə fissəmə Avu səmin alim duasıdır. Kim əgər bu zikri deyərsə, Allah subhanə ona salamatçılıq verər. Və bu, bu duaları deyildikdə və bundan qeyri dualar, hansı ki, zikir kitablarında var, ixlasla və təsdiqlə, yəqinliklə, iman gətirməklə. Qəlbində ixlas olsun və bil ki, Rəbbin səni bunlarla qoruyacaq. Və əgər ki, kiməsə artıq sehirbazların şəri toxunubsa, sehir toxunubsa, O halda ondan müraciət üsulları da var şəriətimizdə. Və yuxarıda zikr etdiyimiz bütün zikirlər sehirdən müalicə üçün ən başlı səbəblərdəndir. Həmçinin bundan başqa şəri rüqiyə də Allah Rəsulu bizə öyrətmişdi ki, bu sehirdən ən gözəl müalicə üsullarındandır. Və şəri rüqiyə odur ki, insan öz-özünə və yaxud da biri başqasına Peyğəmbər səhəmin etdiyi ruqiyyə zikirləri ilə və yaxud da istədiyi zikirlərlə və yaxud da bir, bəzi Quran ayələri ilə, Quranın istədiyi bir yeri ilə onu oxusun və Allah subhanallah izni ilə həmin xəstə şəfa tapar. Məsələn, bu ruqiyyə zikirlərindən Allahumma Rabbin nəs zikri hansı ki, Peyğəmbər səhəm çox zamanlar bu zikirlə ruqiyyə edərdi, bu duanla ruqiyyə edərdi. Həmçinin Cibril Əsəmin Peyğəmbər səhəmi şəfa etdiyi rüqyəsi Bismillah rüqü ki rüqyəsi məşhurdur və zikr kitablarında var. Və çalışsın ki, hər bir müsəlman bu zikirləri əzbərləsin. Həm özü üçün, həm də xəstə müsəlmanlardan kimsə görürükdə onun üçün bu e, rüqyədən istifadə etsin. Və həmin xəstələr Allahın iznə şəfa tapar. Və həmçinin ümumən çoxlu davamlı Quran oxumaq, davamlı Quran oxumaq, davamlı zikirlərdə olmaq insanı şeytanın şərindən qoruyur, sehirbazların, kahinlərin şərlərindən qoruyur. Ona görə çalış ki, xüsusən Peyyambər səndən gəlmiş zikirlərə, sahih hədislərdə vardır olan zikirlərə davamlı ol və həmçinin çalış ki, dilin heç vaxtı Allahın zikrindən qurumasın, daima Allahın zikrində ol. Və bil ki, Allah Subhanahu izni ilə heç vaxt sizə şeytanın şəri, iblisin şəri, kahinlərin, serbazların şəri toxuna bilməz. Sənin qoruyucun, sənin Rəbbindir. Və ona görə də ən birinci əsas məsələ tövhidi düzgün öyrənməkdir. Tövhidi düzgün öyrənməkdir. Rəbbini düzgün tanımaqdır. İslam şəriətini düzgün tanımaqdır. Eğer kim tövhidi düzgün bilirse o hansı belalara düçar olur olsun, heç vaxtı sehirbazlara, kahinlərə üst tutmaz. Hatta sana baş vermiş belaya şerri rüqələrlə belə ya şəri səbəblərlə belə müraciət tapa bilmesen yine kahinlərə, sehirbazlara üst tutma. çünkü bu insanı hem dünyada həm də ahirətdə bədbəxt edəcək səbəblərdəndir. Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanətə bizi verəcəyimiz müsəlman İslam ümmətini seyirbazların şərindən qorusun. Amin. Bütün xəstələri dəva versin. Amin. Bütün çətinlikdə olan müsəlmanı çətinliklərdən qurtarsın. Amin. Həmçinin Allah tanısın ki, Allah subhanət hala bizim bağlı məscidlərimizi açsın, açsın, açsın, açsın, açsın, açsın, açsın, açsın, açsın, açsın, açsın, açsın, açsın, açsın, açsın,